Հարևանների հետ պատերազմող ծավալվելու մոլուցքով տարված Թուրքիան այս անգամ որոշել է պաշտոնական բողոքի նամակ հղել ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներին եւ Եվրամիության ղեկավարությանը ընդդեմ Հունաստանի։ Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն բողոքում է, թե Հունաստանում թուրքական փոքրամասնության դեմ գործողություններ են իրականացվում, մասնավորապես փակվում են թուրքական դպրոցներ, ինչը Լոզանի պայմանագրի խախտում է։ Հունաստանի վարչապետը շտապել է արձագանքել մեղադրանքներին, դրանք անհիմն որակելով ու պարզաբանելով, որ փակվում բնակվում են նվազագույն թվով աշակերտներ ունեցող դպրոցները։ Նշել է, որ շուրջ 3 տասնյակ հունական դպրոց է փակվել, դրա կողքին ընդամենը 3-4 թուրքական, ինչը նշանակում է, որ անհիմն են Աթենքի դեմ հնչեցրած մեղադրանքները։ Դա Հունաստանի դեմ Թուրքիայի ներկայացրած միակ մեղադրանքը չէ, Անկարայում դժգոհում են նաև միջերկրական ծովում գտնվող հունական կղզիների ռազմականացումից աղաբեկիչներին ցուցաբերվող աջակցությունից։ Թուրքագետ Հակոբ Չակարյանը համոզված է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընթացք չի տա Անկարայի նամակին։ Հիշ հիշեցնում է, որ կառույցը մի քանի օր առաջ քննում էր թուրքական բանակի կողմից Իրաքյան Կուրդիստանի Դոհուկ քաղաքի հրթիռակոծությանը վերաբերող հարցը։ Չեմ կարծում, որ բողոքը կընդունեն, որովհետև Էրգոր Մագի ամտանտան խորտում քննարկվում է Դահոյում Իսրայելի Իրաքում 9 մարտը զոհվել Թուրքիան մեղադրում է PKK-ին, բայց մյուս կողմն էլ Թուրքերին է մեղադրում Թուրքիան անհաշտ է գրեթե բոլոր հարևանների հետ ռմբակոծում է Իրաքի քրդաբնակ շրջանները հարավային Կովկասում Ադրբեջանի ձեռքերով ուզում է Հայաստանից տարածքներ փոկել, ներխուժում է Սիրիա եւ դրան զուգահեռ խաղաղարար միջնորդի կեցվածքով կարգավորում է ուկրաինական նավահանգիստներից հացահատիկը դուրս բերելու հարցը, ձգտում է միջնորդության գրեթե բոլոր հակամարտություններում։ Թուրքագետը հորդորում է դիտարկել ոչ թե կոնկրետ քայլերն, այլ պատկերն ամբողջությամբ։ Ուկրաինական հացահատիկը նավահանգիստներից դուրս բերելու հարցում Թուրքիան միջամտեց, քանի որ իրեն նույնպես պետք էր ծորեն, սակայն հիշենք նաև, որ Միացյալ Նահանգները հրաժարվեց F-16 կործանիչներ մատակարարել Թուրքիային, հիշեցնում է Չաքրյանը։ Շուտով կարող է բաժանկետ նույնիսկ լինեն ընդրություններ։ Էրդոանին նրա ընդրազանգվածը համարում էր համաշխարհային առաջնորդ, բայց Թուրքիան ֆինանսական շատ ծանրակացության մեջ է հայտնվել։ Նրա Պաուստային ֆոնդը գազում է -67 միլիարդ դոլար, գանձարանում կոպեկ կա, դադար կա։ Տնտեսությունը կայքայված է, արդյունավետություն առանձնապես չունի։ Ըստ թուրքագետի արտադրության համար Թուրքիան հումքը ներկրում է դրսից, սակայն արժույթի միջազգային հիմնադրամն ու եվրոպական բանկերը Անկարային վարկ չեն տրամադրում, ինչը նշանակում է, որ անգամ բայրակթարի մասեր հնարավոր չէ ներկրել այն արտադրելու համար։ Այս պատկերը զգալի ազդել է Էրդողանի վարկանիշի վրա 51%-ից իջեցնելով 30%-ի։ Միաժամանակ շատ բարձր չէ ընդդիմադիր թևի վարկանիշը 27-ից 28%։ Էրդողանի ագրեսիվ քաղաքականությունն իր վարկանիշի անկումը կասեցնելու նպատակ ունի համոզված է Հակոբ Չաքրյանը։ Թուրքիան ագրեսիվ գործողությունները ոչ միտեղ չի հասնել։ Այս վերջին ամիսներին անընդհատ խոսում էր Սիրիայում ռազմական գործողություններ ձեռնարկելու մասին, այսօր կմտնենք, վաղը կմտնենք, ամեն օր խոսում էր։ Երկու ամիս անց դեռ գիտեմ մտնի։ Մտնելի կմտնի, դուրս գալն է խնդիր։ Գնում է Իսրայել Իրաք ռմբակոծում է, գիտեմ, Սիրիան ռմբակոծում է, Քրդերը ենագետը ռմբակոծում է, բայց արդյունքը, արդյունքը ընդամենը զոհեր է տալիս։ Քրդագետ Կարեն Հովհաննիսյանը Թուրքիայի ագրեսիվ ու միաժամանակ խաղաղարար կեցվածքն այս պահին այդ երկրի ճիշտ դիրքավորմամբ է պայմանավորում, սակայն դա երկար չի կարող տևել, ասում է։ Թուրքիան վատ հարաբերություններ ունի գրեթե բոլոր երկրների հետ։ Չի բացառվում, որ Թուրքիան դառնա այլևս պատերազմող երկիր։ Դա լինելի է օրինակ ռուս-ուկրաինական պատերազմի նման պատերազմ, այսինքն մի կողմից Ռուսաստանը, մյուս կողմից այլ երկրներ։ Եթե թուրք-սիրիական պատերազմ, ապա ոչ թե Սիրիան, այլ մի կողմից Թուրքիան, մյուս կողմից այլ պետություններ։ Այստեղ նաև Իրանին կարելի է ավելացնել թերևս։ Իրանը Թուրքիայի համար բավականին վտանգավոր է եւ Թուրքիան Իրանի հարցում շատ զգուշավոր է, շատ ավելի շատ զգուշավոր, քան աշխարհում ցանկացած որևէ պետություն։ Դրա համար կարծում եմ Թուրք միշտ խուսափի Իրանի հետ որևէ կոնֆլիկտային, այսպես process-ների մեջ մտնի։ Որքան էլ Անկարան Իրանից զգուշանա, չի դադարի Հայաստանի նկատմամբ հավակնությունների գաղափարից եւ ըստ փորձագետ Կարեն Հովանիսյանի չի բացառվում, որ օրինակ 10 տարի հետո Հայաստանին մեղադրի իր տարածքների նկատմամբ ոտնձգությունների տարիների մեջ ու սկսի անվտանգության գոտի կառուցել, ինչպես դա արեց Սիրիայի դեպքում։ Մենք բավականին վտանգավոր եզրակացում ենք հայտնվել Թուրքիայի հետ հարաբերություններում եւ ես կարծում եմ, որ իրականում այստեղ շատ զգույշ պետք է գործենք եւ եթե հարաբերություններ ենք մենք հստակեցնում եւ պարզում Թուրքիայի հետ, ապա հստակ պետք է ասենք, որ այստեղ չպետք է լինի երրորդ երկիր, որով պայմանավորված կլինի մեկ այլ երկրի հետ մեր հարաբերությունների կարգավորումը։ Փորձագետը մտահոգիչ է համարում, որ Անկարան բարձր մակարդակով անընդհատ կրկնում է, թե կողմ է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, բայց նաև չի ཐակցնում, որ հարցերը հստակեցվում ու համաձայնեցվում են Ադրբեջանի հետ։ Աննա Նազարյան, Ռադիոլուր